летнім часам прайшоў вялікаднік святенькім бяруцца людзі за сявенькі за плуг забораны засохі пайшлі разгульвацца патрохі запахло поле зноў раллёю гракі вароны чарадою за свежай ходзяць баразною вясёлы шум і панукання чутны да самага змяркання. А над палямі ў ясным небе, як быццам песнямі аб хлебе, які даручан гэтай глебе, зальюцца жаваранкі хорам і песні моўкнуць панад борам. А сам той бор глядзіць з усмехам і ўторы чуткім сваім рэхам і і спеву посвісту драздоў і громкім трубам пастухоў і ціхай дудцы за гарою. Адна работа за другою ідзе плыве сваёй чаргою, то в агароде, то на полі і не спыняецца ніколі. І так у клопаце, в рабоце, ці то ў няволі ці в ахвоце, вясна мінецца прыйдзе лета. Тады штодня ўставай да света, і агнявокая дзяніца, як маладая чараўніца, цябе сагрэе мілым смехам, а вее духам чыстым бораў, палёў, лугоў, нябёс прастору і сыпне радасць нізкім стрэхам, Ды толькі будзе той дастойны вітаць у ранічак спакойны златавалосую багіню, той да грудзее прыхіне, яе пацешыцца красою, хто сам абмыецца расою. За колькі дзён да касавіцы касцы заглянуць на паліцы, каб малаток знайсці бабку. Ідзе работа, не спіў шапку. А гледзьце, братцы добра косы, каб не псаваць свае пракосы, каб не ўвадзіць людзей у грэх, касарства зводзячы на смех. Пахіпка знойдзецца, якая наш дядзька першы не ўтрывае і на пакошу тыкне пальцам. Бяданя ў мекам і нет бальцам, хто шнур жуе няроўным плехам, Антось яго ўжо дойме смехам, задзене просто за жывое, хоць сэрца ў дядзькі і не злое. Затое ж дядька хваты дока. Набіў на косах сваё вока, і калі выбера ён коску, Не пара іншаму па доску і ярка лёгка спрытна гонка. Другі лягчэй знаходзіць жонку свой вечны лёс сваю красу, чым дядька добрую косу. І паглядзець было цікава, як дядька шчыра і ласкава касу на рынку выбірае. Якіх ён спроб там не ўжывае. Сперша агледзіць яе пільна, з усіх бакоў глядзіць прыхільна і паступова, по парадку як на носок так и на пятку и на кляймо на шейку тую глядзець минуту и другую ды для косы гэтага мало спрабуе кіптем яе джала и спробу зробіць над абухам тады проверка ідзе ўжо вухам ці добра звоніць коска гэта и у дядзькі тут свая прымета ты я не ведаю якая і дядька косцы загукае каса і вуха прыкладае сакрэт знаў дядзька ў гэтай штуцы коса павінна адгукнуцца калі ж коса не гаваркае то дядзька спосаб яшчэ мае а Насленіць, выцершы на суха, рубец касы, той края буха і ў папяроку тую сліну, кладзе саломінку націну і тут каса ўжо брат, не схлусіць, удоўж саломка легчы мусіць. Купіць касу, О, гэта штука! яшчэ больш важная навука уметь дагнаць касу да ладу і даць ёй выклепку асаду. Мастак быў дядзькай на гэта, Ён ладзіў много косу лета і так наклепле іх асадзіць, што хто на коску не паглядзіць, то толькі ахне ўжо ад дзіва ці галавой кіўне маўкліва за дзень за два да касавіцы звіняць, гамоняць вакаліцы на ўсе лады, на ўсе галосы, пайшлі кляпаць і ладзіць косы. Настаў дзянёк даўно чаканы, пакаты ўзгор’і, курганы уздзелі, чырвані кароны і стрэхі сонцам пазлачоны туманаў лёгкія паромы над рэчкай віснуць нерухома, а ў люстры водаў гэтай рэчкі, як закаханая дзяўчына, глядзіцца пышная вярбіна. У бліскучым лісцейку, як свечкі на алтары ў часы малення і скрацца сонейка праменні, бы смех безгрэшны і шчаслівы. А там, на ўсходзе, пералівы агністых фарбаў робяць дзівы сыплюць шчодра ад усходу зямлі і небу радасць згоду і чуткі струны гэтай цішы іх подых ветрыку скалыша і нават з дрэвалісцік кволы адб'е іх голас свой вясёлы але паслухай мілы дружа Эх, что за хваля і як дужа разгонна смела і агромна плыве па струнах тых спаднёмна. Ідуць касцы, звеняць іх косы, Вітаюць іх буйныя росы, А краскі ніжай гнуць галовы, пачуўшы косак звон сталёвый. Касцы ідуць то грамадою, то шнурам цягнуць чарадою, то паасобку, то па пары. Ідуць касцы, ідуць як хмары, і льецца смех іх разудалы, як веснавыя перавалы. Гаворка, шум і коней ржанне, касьбы вясёлае вітанне. Касцы ваякі мірнай працы выходзяць з косамі на пляцы, і на палоскі верставыя кладуцца коскі іх крывыя. Пайшлі праверкі і прамеры, каб больш мець пэўнасці і веры і каб не выйшла перакосы, І не зайсці ў чыю палосу, бо будзе крыку, будзе сваркі, э, няхай лепш цэлы будуць каркі але <laughs> бывалі ўсё ж здарэнні, што вынікалі абурэнні. Калі ў траве хто брод вядзе, ды трохі ў шнур чужы ў брыдзе, тады касцы страх як крычалі і мацярок упаміналі. Эх час касьбы вясёлы час. І я ім цешыўся не раз, і з таго часу па сягоння мне, солнцем светіць над днямоннем. Касцы расходятся по гаку, як бы ідуць яны в атаку і жыва менцяць свае косы і ткуцца, Здольныя пракосы лажацца роўнымі радамі, а за касцом двума слядамі адбіткі ног яго кладуцца, а косы, свішчуць і смяюцца. Тым часам солнце выйшло ў гору і з безгранічнага прастору шырокай плынню агнявою на землю щодраю рукою лье блеск гарачы і скравы. І вянуць скошаныя травы і выглядаюць нудна палі на луг другая коціць хваля. Ідуць грабцы, жанкі, дзяўчата. Убраны хораша быў свята, чырвоны колер белы всякі, быў агароддзя тыя макі. Ідуць пракосы разбіваюць, з лагчынак сена выграбаюць, то там то сям у чэсць пятровак, з грудзей тых макавых галовак, дзяўчатак слаўных яснавокіх, у лугах прасторных і шырокіх плывуць дрыжаць пяванак тоны. І тыя песні засмучоны і млеюць встомленым абшары, як бы адбітак Божай кары. А дзень гарыць, а дзень палае, Сплывае хмарка і другая над сіне дымным небасхілам і ў задуменні смутнамілым з нябёс благітных пазіраюць, як бы дарогу выбіраюць. Раздоллю лузе. Эх, раздолле! А колькі смеху і сваволля і жартаў плюскату штурхання над гэтым днём нам укупанне. І хіба можна ўжо ўстрымацца ў час касьбы не пакупацца ідзе на свеце ёсць такая як нёман рэчанька другая тут хвалі светлы срэбралітны аберажкі ну аксамітны на дне пясочак жоўты чысты вадою згладжаны зярністы у воду войдзеш шчасце раю я шчасця большага не знаю ці знаць яго ўжо не прыйшлося як толькі тут насе на косе. А глянь на луг под вечар, браце, Увесь, як ёсць ва ўсім ахвате, па ўсіх грудах аж за дарогу устаўлен копамі мурогу. І так свяжуткі копкі тыя, І так выразны, бы жывыя, І выгляд кожнай адметна, але ўсе разам, так прыветны. Вазы шыбуюць важна стала, бы тых вагонаў рад нагнала, павее ветрык. Ой, што за пахі? Мёд разліваюць тыя гмахі, Віно найлепшае э, і ром, як плата шчырая касцом. А вечар чуткі гутарлівы разносіць гоман смех шчаслівы і ў сэрцы паліць парыванні і чэк расёначкі кахання. Ружовы захад повен ласкі і ціха звіслі агнепаскі, брыжы тасёмкі каралі. Адзенне хмаркі пазнімалі, і самі леглі спаць на ночку, адзеўшы лёгкую сарочку. І гасне дзень у задуменні, як гаснуць жыцця летуценні. Зірні на луг прад навальніцай, калі крыжастай бліскавіцай у страсе твар ахрысціць хмара, і сілай грознага цяжару скалыша землю шум дрыгучы, далёкі, стрымлены магучыць і здрыгане нябёс разлогі, як голас Божай засцярогі. Зірні тады на гэту шыр. Трасецца ходзіць лух бы вір, бы той кацёл у час кіпення, всё поўна руху і імкнення. Ой час гарачы, ой час цяжкі, Бягуць касцы, ну, як мурашкі, Бягуць грабцам на дапамогу і раптам б'юць усе трывогу. Ахмары ўсталі нечакана, хоць праўда, парыла ўжо зрана. Беларужовыя іх шаты вісяць маўклівыя зацяты, а кучаравыя клубішчы, як на ўсясветным пажарышчы растуць, расквечваюць на сонцы свае клубочки валаконцы і ткуць сярэбраны масток, дзе гром застукаў, як чаўнок. Пачум под грукат навальніцы, як бы па знаку чараўніцы встаюць растуць на лузе копкі. І лух пабраўся ўвесь у бобкі а под хваінаю на грудзе вакол стажка аж кішаць людзім. Гарачка ўсіх бярэ такая, што пот ім вочы залівае, бо хмара сіваю градою ужо звісла нізка над зямлёю і дягняўліва пасмы сцелі, блішчыць гарыць яе кудзелі і пакручастымі жмутамі, стрыже глядзіць, як змей вачами і сучыць срэбраныя ніткі, у шнур дажджаны ў вачавіткі. А дож шуміць, а дож гудзе і бліжай бліжай ён ідзе і даль туманам засцілае, упала кропля і другая за імі цэлым вадаспадам буйныя капкі як бы градам па лісцях дуба сяканулі, ды далей сетку поцягнулі. І вось жахнула бліскавіца, як вогнем гненная крыніца і гром пярун сталёвым бічам бы нейкі звер страшэнным лычам арэ трасе калоціць хмары зямлю надземныя абшары бушуе доўга бурліва над лесам коціцца гняўліва у І гэты гоман гнеў дрыгучы злучае зноў стрэл магучы густы злавешчы віх рабежны і нестрыманы драпежны і так цяжэрна націскае як бы зямлю дзесь угінае я шугнуў дождж налётам смелым Павіс абрусам густабелым, над гэтым лугам, над палямі льецца коса ручаямі, бы невад цягнецца грымотны і б'юцца кроплі ў пыл вільготны. Зірнеш вакол. Адна любота. На лузе спынена работа, жанкі, дзяўчаты і мужчыны бягуць пад копы, пад драбіны, каб менш быць змочаным дажджом, А хто накрыўшись халатом, ці так накінуўшы дзяругу сядзіць квахтухаю сред лугу. Давай, давай дожджык на кропу, сюды і дзяўчаткі, лезце у копу дасць Бог на нашым гэтым грудзе, <clears throat> на другі год касцоў прыбудзе под гэты гром под дождчу парты то там то тут пачуе жарты і смех вясёлы піск дзявочы бо хто ж крануць іх неахвочы але і дзяўчаты язык маюць і востра хлопцаў падсякаюць не робяць жартам перашкоды за тыдзень добрыя пагоды праходзіць глухне касавіцца і і толькі дзе-нідзе капіцца, стуліўшись ціха над вадою, глядзіць забытаю давою, бы нейкі жаль яна хавае і сэрца смуткам авявае. Ды стогі сведкі цяжкай працы стаяць, як панскія палацы, апышны лух, так абяздолен, таіць пакошаны аголен, і выгляд мае засмучоны. Гракі і галкі і вароны даўно дзяцей павывадзілі, над гэтым лугам закружылі ляцяць сюды на раздабыткі. Цяпер тут добрыя спажыткі. Эх, скошан лух зніклі краски бы тыя чары мілай казкі, якую у часе вандравання ці адзінокага блукання табе складаюць думкі самі і залатымі паясамі твае прыгоды спавіваюць і лёсы жыцця аздабляюць. Глядзіць пакоша лоў гаротна. На сэрце робіцца, маркотна. Эх лето лецейка любое, ты адцвітаеш залатое. І так паволі неўзаметкі, і нашы звянуць жыцця кветкі. Але касьба пачатак лету. О колькі ў ім яшчэ прывету прыгод усякіх так багата, тужыць аб леце ранавата. Яшчэ не раз у час жніва дзяніца зоймецца шчасліва, і ў ясным блеску і ў красе адб'юцца хораша ў расе яе кароны агневыя і пасмы косы залатыя, скрозь шоўк нябёс ружова-белый, рассыплюць радасныя стрэлы быліры Божай тыя струмкі, бы тыя чары пацалункі на вуснах шчырага кахання у патайны часок спатканнем. Яшчэ нямала дзён цікавых і раніц светлых і ласкавых, калі туманам белаватым лясок атуліць свае шаты, А на палях у белі жыта, смех заблукае самавіта ружова-бледна чырвань зянне дзяніцы тихое вітанне Дык не гаруй жа братне Бога дзянькоў вясёлых яшчэ много і так заціхліся нажаці пайшла коса адпачываць і да часу звішшы под страхою каб быць заўсёды под рукою на всякі выпадак патрэбу. Цяпер увагу дайце хлебу. Сяр покрывенькі просіць дзела, Жыццё падходзіць, пабялела. Саломку выгнуўшы дугою, звісае колас над зямлёю, а спела поўныя зярняткі глядзяць як спонкі вачаняткі, нібы ім хочацца хутчэй як, спаткаць убачыць мілых жнеек. Прыйшоў жаданы час спаткання. Глядзіць прывет на дзянёк зрання, у блеску сонца нікнуць росы, свяжуткі, чыстенькі нябёсы, бы тыя вочки маладыя застылі хмаркі залатыя. Дымок танюткі белаваты ўжо павіваецца над хатай бо трэба ж выпаліць печтую ды ісці на ніўку маладую. Угрэла сонца жней чародкі ідуць паважна, як лябёткі у хустках лёгкіх, кофты белы, іх руки дужа загарэлы, Ідуць дзяўчаты, маладзіцы, жарты строяць як блазніцы, ідуць шумлівы, гаварлівы, звініць іх голас, смех шчаслівы, Чутная песня маладая, і поле раптам ажывае. І матеркі з дзяцьмі малымі, у лупках калысках за плячымі, такая ж ты жаноча доля. Марудна цягнуцца на поле прыйшлі на вузкія загоны, дзе каласочки шумы звоны у таямнічы спеў злілі, упаўшы чолам да зямлі. Гарачы дзень на полі душна, прыціх той ветрык непаслушны, як бы сваім аддаўся марам. Зацішак поля дыша варам і гоніць твару поту рагі і сохнуць губы ад той смагі. Аж нейкі жнуць, У моры збожжа мільгае постаць іх прыгожа, Ка ў паверхні таго жыта ўсплыве галоўка самавіта, І так прыгожа азірнецца, а гіпкі станік разагнецца, або калі над галавою ў жнейкі спрытнаю рукою пучок калосю мільгатнецца, апіша душку бы вясёлку бы нейкай знічкі след пагаслы і борзда ляжаў перавяслы, што распасцёрты на падолку. Да праўды, взмахаў гэтых мгнення, адна любота, загляденне гарачы дзень эх спёка спёка а прохаладзь вечара далёка замлела ўсё у жары тамленні зямля гарачай каменні аўсюды ціха не маглуха і толькі заяць каля вуха гудзягідна надаедна бы сама наша доля бедна Ды дзіцянё з лубка калыскі заводзіць плачы свае піскі, А кучаравыя снапочки над ім злучыўшы каласочки, стаять спакойна і маўкліва, бы кажуць жнейкам тым жычліва. Да нас ідите добрадейкі, под наш цянёк, хавайтесь, жнейкі, Аж нейкі жнуць, іх твар палае, іх пражыць, сушыць смага тая, якую трудна ім здаволіць, якая толькі піць, піць моліць, сярпок скрыгоча прагавіта, Жыццо згрызаючы сярдзіта, як бы яму ўсё мала стравы, Нядарма ж вылез ён з-за лавы. Цяпер яго краса часіна шпарчэй шпарчэй жагніся спіна і спіны гнуцца бы ныраюць па струнах кальвах пальцы граюць напрост кладуцца жмені жыта растуць на почки самавіта стаять былялечки якія глядзяць як госці дарагія прыйдзі пад две чарты на поле І палюбуйся ім саколе, у якія роўныя шнурочки цяпер пакладзены снапочки. Ніяк прыгожа слаўны бабкі, якія ладныя іх шапкі, хоць яны ўсе адзінакі, але і выраз і адзнакі ў кожнай бабкі асабісты. А наагул усе фарсісты, зірнеш, дальбог жа возьме ў цеха, і не стрымаясь ад смеху, яны так мілы, так прыветны, так самавіты, так фацэтны і пазіраюць так прыхільна. Прыгледзьцесь толькі да іх пільна. І многа ж іх. Не змерыш крокам і не акінеш нават вокам, стаяць радамі зухаваты, як на ўрачыстасці салдаты. А тая ранечка на полі у часе летняга расквету. Эх, выйдзі ў поле брат да свету, Не будзеш каяцца ніколі, Зірні, прыслухайся наўкола, як ціхамірна, як вясёла. І ў кожным дрэве і былінцы, і ў малюпасенькай раслінцы, ну, ва ўсім чыстенька да звання, блукае радасць спадзявання. Куды не глянь, усё ў настроі і ў добрай згодзе між сабою. Само паветра жыва, дыша, Быў ім хто ж хвалы жыццю піша, променна светлые снавокі і гаснуть нікнуть ночки змрокі Усход жыве гарыць палае слупы праменні падымае бы тыя руки блаславення у часе шчырага малення І вось яна жыцця крыніца сама багіня чараўніца взышла на небе, і міргнула. Расу брыльянты абярнула, глядзіць прыветна, сіх кахае, Па свеце стрэлы рассыпае і песціць шчыра ўсіх, як матка. Хіба забудзеш міг той, братка. Каб завершыць малюнак лета, каб песня ўся была дапета на мой манер і на мой лад і апісаць усё падрад, я адчуваючы патрэбу аддаць падзяку зямлі небу, хачу парэчанскі лясок зайсці яшчэ, ну хоць разок, узяўшы кошык ці каробку і ўжо тады, поставить кропку и кончыць з летняю порою. Мне не даюць грыбы спакою. Бравікі мне часто снятся, мне з імі трэба поквітаться. Я чую, грех их обмінуть, на іх увагі не звернуть чорнагаловыя ўдалыя баравічкі мае любыя якою слаўнаю сям'ёю вы ўстаяце перада мною я помню летнія часіны вас грыбныя баравіны ранюткі час нідзе нікога між дрэў звіваецца дарога а по дарозе ты с кашом у У лес шыбуеш ціхачом, каб ашукаць жанок руплівых, бяссонных вечна клапатлівых і ім на зло на зайздрастую набраць грыбоў капу другую. Пакуль агледзяцца яны, што там карэнчыкі адны. Наладзіў струны лес маўклівы налад вясёлы на шчаслівы, і толькі сонца ў круг, чырвоны асыпле золатам кароны высокі хвою тым бары кіне багру па кары ачнецца лес звеняць прагалы як многострунныя цымбалы і толькі пошчак той якочу пераліваецца гагоча бяжыць па ўзгоры між палянак як спеў размашыстых гулянак марыля Гугу татяна Гугу магдуся Гу Мар'яна Антоля Тётка Михаліна Алеся Зося Катарына Па лесе ходзіць па галосах дзяўчат, жанок вакольных вёсак, Грымяць трасуцца баравіны і бас тут чуецца мужчыны. Але ўсяго тут цікаўней, прынамсі э, так было даўней, калі свяржэнскія кабеты капелей прыйдуць у лес гэты. Ды з іх кабеціна, якая капелю згубіць і гукае і па імёнах называе. Каруся палуся, цацеля, марцеля, Алена, Магдалена, Зося, Антося, Анета, Праксета, Тётка Югася, бабка Кася, гу-гу. І <laughs> смешна часам і цікавам, як бы тут робіцца аблавам шнуруюць бабы і дзяўчаты і кантралююць моху зняты і тыя кучачки калюшак, дзе грыб схаваў свой капялюшык. Другая нізенька прыгнецца, не ходзіць, поўзае вакол, рукою мацаючы дол, як бы наклад найшла, здаецца, і так старанненька шукае і под ядлоўчык заглядае под верасок і под хваінку разгорне кожную гарбінку і моху купінку ўздзяре ну все як ёсць перабярэ А як надарыцца часамі табе вандруючы лясамі найсці на неруш дзе ніколі ніякай тэклі ні аўдолі нага ні разу не ступала і вока іх не зазірала й зірнеш і страчваешся ты сядзяць грыбы як копыты і разгарнуўшы парасоны глядзяць б нейкія персоны крыху о у сур'ёзны чуть пануры відаць непростае натуры якія постаці іх міны а як пралазяць скрозь галіны як под ядлоўцавыя лапки яны хаваюць свае шапки стаіш быў копаны прад імі і і прагна мерыш іх вачымі. Яны ж ну вочы адбіраюць цябе, аж дрыжыкі праймаюць, так многа іх і ўсе таўсматы. Прыземісты, карэнкаваты, чорнагаловы паўнацелы, як тонкі кужаль знізу белы сядзяць асобнай радамі адзей зросшыць з парышамі, што не асоба, свой узор свая пасада і свой двор. Глязіш на іх і сэрцу мила, як бы з іх сходзіць нейка сіла, цябе чаруе, захапляе, па жылах радость разлівае. Дадому прыйдзеш, ляжаш спать. Так уваччу яны і стаять. Эх досвітак маленства лета вами навек душа сагрета.